الله الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد Zaista svaka zahvala pripada uzvišenom الله جل جلاله donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika, Allahovog miljenika Muhammeda alihi salatu wasalam, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji ih slijede na putu istine do sudnjega dana. Na samom početku molim uzvišenog Allaha tebarake wa ta'ala da svojom neizmjernom nagradom nagradi sve one koji su na bilo koji način učestvovali u organiziranju ove kvalitetne i dobre aktivnosti. Također molim uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala da sve vas nagradi zbog vremena koje ste odvojili u nadi da ćete ako Bog da večeras čuti nešto korisno. Kao što ste čuli i kao što ste mogli vidjeti na plakatama mi ćemo večeras govoriti o jednoj temi koja je zasigurno aktuelna i atraktivna i ostaje aktuelna i atraktivna sve do sudnjega dana. Govorit ćemo o džennetu. Mora da spomenemo na samom početku da ono što ćemo kazati večeras o džennetu, to je samo jedna kapljica, nešto malo od onoga što je spomenuto u Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, jer kada bi željeli da opširno govorimo o ovoj tematici, trebao bi nam jedan kompletan serijal predavanja da tu tematiku opširno odradimo. Normalno, ja ću iskoristiti vrijeme na kraju druženja, u samom početku da ćemo nekoliko smjernica koji će nam olakšati svatanje ove tematike, nakon toga spomenuti neke opise dženneta, a na kraju Boga mi, možda i najbitnija stvar, spomenuti nekoliko savjeta kako zaslužiti tu Allahovu Tebarake wa ta'ala nagradu. Cijenjena braćo i poštovani sestre, mi ako pogledamo u Kur'an, ako pogledamo hadisa Allahog poslanika alihi salatu vidjet ćemo da izuzetno mnogo pažnje posvećuju ovoj tematici, govoru o džennetu, govoru o džehennemu, Skoro na svakoj stranici možete naći u Kur'anu da Allah te barake wa ta'ala spominje džennet ili džehennem. Govori o nagradi koja čeka džennetlije ili govori o kazni koja čeka džehennemlije. Zašto? Iz razloga kako bi se u ljudima pojavila i probudila želja za postizanjem jednog i bježanje od drugog. Ako pogledamo u praksu Muhammed alihi salatu wasalam, najboljeg pedagoga, najboljeg učitelja, najboljeg muallima, vidjet ćemo da je koristio tu metodu, da je ljude posticao na istinu, spominjući džennet. La ilaha illallah, džennet. A vidjet ćemo također da je ljude zastrašivao džehennemom kako bi bili pokorni Allahovi robovi. U hadisu koji je zabilježio imam muslim od Enesa radijallahu ta'ala anhu poznati događaj kada su muslimani bili u bitci na Bedru. Pogledajte šta znači samo jedan opis i svojstvo dženneta. Kod insana koji vjeruje u Allaha tebaraka wa ta'ala i sudnji dan. Kaže Allahu poslanik na Bedru Kumu, ustanite prema džennetu čija prostranstva su velika kao nebesa i zemlja. La ilaha illallah. Pa ustaje ashab. Kaže Allahu poslaniće, džennet je toliko širok kao zemlja i nebesa. Kaže jeste. Kaže bahin, bahin. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, šta je te potaklo da kažeš bahin, bahin? A to su riječi inače u arapskom jeziku koje čovjek govori kada nešto želi. Pa kaže Allahu poslaniće, ne postoji drugi razlog, osim što bi volio da budem ja džennetlija. Kaže Allahu poslanik, alihi salatu wasalam, ti si džennetlija. Allahu akbar. Ti si džennetlija, ali još hodi čovjek zemljom, ali kaže ti si džennetlija. Pa je izvadio iz svog, hajde da kažemo, iz svoje torbice, rogu u kojem je imao datule, pa je počeo da jedi, pa je počeo da razmišlja. Allahu akbar. Pa ja sam u džennetu. Kaže, ako bi ja živio na Dunjaluku toliko, koliko treba da pojedem ove datule, moj život je dug. Pa je bacio datule. Uzeo sablju i krenuo prema neprijatelju, borio se dok nije poginuo. Allahu Akvar. Allahu ekber, pogledajte, samo jedno svojstvo dženneta. Njegova širina kao nebesa i zemlje. Također, u drugom vjerodostojnom hadisu ili vjerodostojnoj predaji stoji kada su ashabi krenuli u bitku na Vedr. Dvojica ljudi, otac i sin, samo njih dvojica u kući, imaju mnogo žena u svojoj kući, treba neko da ostane kod kući, a jedan da ide u džihad. Pa bacaju kocku da odaberu šta? Ne da odaberu ko će ostati kod kuće, kao što smo mi odabirali kada je bio rat u Bosni. Ko će dobiti vizu da iziđe iz Bosni? Oni se natječu ko će u džihad. Pa su bacili kocku i pada kocka na sina koji se zove Sa'd ibn Hajfeme. Kaže mu otac, sine, može li ikako da se zamirimo? Daj da ja sada idem u borbu, a ti drugi put. Allahu akbar, pogledajte odgovora. Mominskog. Kaže, oče, tako mi Allaha, da je bilo šta drugo u pitanju, osim džennet dao bi ti prednost. Ali džennet, kako da ti dam prednost? Džennet! Allahu ekber. Ne može, kaže, izvini, volim te, ne može. Pa je otišao u borbu. I šta? Poginuo kao šehid. Allahu ekber. Druga bitka, odmah bitka na Uhudu, njegov babo ide i poginuo i on kao šehid. Šta je pojenta? Govor o džennetu, govor o džennetu ostavlja velikog traga na ljudska srca. Pogledajte samo događaj koji je zabilježen također u vjerodostojnoj zbirci hadisa. Allahu poslanik prolazi pored porodice koju mušnici muči, ali to je početak Islama. Ne može im pomoći. Porodica Jasirova, kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam. To su za njih bile najbolje nekcije, najbolje infuzije. Kaže, sabran, ale Jasir, inne me uidakum ul dženne. Ma strpite se, srećemo se u džennetu. Allahu akbar, gotovo, muči koliko hoćeš, ali ne možeš mi ništa. Moj iman je u mojim grudima, radi šta hoćeš, ne me uidukum dženne, mi se vidimo u džennetu. I ostali su strpljivi, nisu popustali. Braću moja draga, Treba kazati na početku ovog druženja da sve što kažemo mora biti zasnovano na govoru uzvišenog Allaha tabaraka ta'ala i hadisima Allahu poslanika. O džennetu se ne može govoriti kazao moj dedo, pročitao sam tamo negdje na nekoj oglasnoj tabli. Džennet je pitanje gajba i o njemu možemo samo govoriti na osnovu kuranskih ajeta i možemo govoriti na osnovu vjerodostojnih hadisa Allahu poslanika. Također na početku treba napomenuti Uvjeđenje ili sunneta vol džemata, kao što spominje poznati hanefijski učenjak Ibn Ebil Iz, rahmetullahi alihi, u komentaru Tahavijske akide, kaže učenjaci ili sunneta imaju jednoglasan stav da su dženneti džehennem Allahova stvorenja i da su već sada prisutna. Allahu akbar. Džennet je prisutan, stvoren je i čeka na tebe Allahov robe. Allahova robinjo, džennet je spreman. Zašto ovo govorimo? Insan kada zna da je nešto spremno, da je gotovo, da to nije šarena laž. Onda mu to daje snage da ustraje. Pogledajte samo jedan dokaz koji potvrđuje da je džennet i džehennem već da su stvoreni. Hadis koji je zabilježio ima Etirmidi, Ebu Davud i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ebu Huriri kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kada uzvišeni Allah te ta'ala stvorio džennet Poslao je Džibrila alihi salam i kaže idi vidi šta ima u džennetu. Dolazi Džibril, kaže gospodaru, tako mi tvoje uzvišenosti. Kogod čuje za džennetom će ući u njega. Allahu akbar. Jesmo li čuli za džennet? Jesmo. Radimo li za džennet? Malo. Pa je Allah te barakva ta'ala naredio da se džennet prekrije strastima, iskušenjima, bodikavim trnjem. Pa je poslao Džibrila, kaže idi ponovo vidi. Pa kada je vidio, kaže gospodaru, tako mi tvoje uzvišenosti, bojim se da niko njega neće ući. Kaže, idi pogledaj džehennem. Pa kada je vidio džehennem i njegove dubine i njegove žestine, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kaže, tako mi tvoje uzvišenosti, niko neće čuti za njega, a da će ući u njega. Pa je naredio te barake wa a on zna zašto je to naredio, da prekriju džennet ružama dunalučkim, strastima, golotinjom, grijesima. Pa kada je ošao Džibril alaihi salam po drugi put, kaže gospodaru, bojim se da ga niko neće izbjeći. Ovaj hadis je jasan dokaz da džennet i džehennem već postoje, ali je također jasan dokaz da džennet nije lako zaslužiti. Ela inne sila Allahi galije, Allahova roba je skupa. Treba se potruditi da je čovjek postigni. Zašto su se u današnjem vremenu ljudi odali grijesima koje vidimo na svakom koraku? Zato što ne vjeruju u džennet, zato što još vjeruju da je čovjek nastao od majmuna. Zato što kada mu kažeš vatra džehennema je žešća od vatre dunjalučke 70 puta la ilaha illallah la ilaha illallah vatra džehennema kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu Vata dunjalučka je samo 70. dio vatre džehennema, la ilaha illallah. I kažeš Bošnji, Bošno, džehennem, kaže sine koji se od tuda vratio. Ne bi da koristim ružne izraze, ali moraš mu kazati ružan izraz. Pa siromahu, pročitaj koliko je hadisa gdje kaže Allahu poslanik alaihi salam ni dahaltul dženne, ja sam ušao u džennet, Allahu ekber. Koliko puta kaže alaihi salam ja sam ušao u džennet. I ti kažeš ko je došao otuda. Preispitaj svoje vjerovanje. Kada ti kaže na televiziji, vjeruješ ko da je to u Buhari u Muslimu, a kada kažeš Ravahu Ebu Davude, o Tirmidiju, o Ebu Davude i ostali, prenosi hadis taj i taj, kaže šta ja znam ko je pisao te hadise. A znaš ko prenosi one vijesti na federalnoj? Siroma, isprano mu pamćenje. Pogledajte, braću moja draga, Allahove mudrosti, ovo je početak, još smo u uvodu. Allah te barakeva ta'ala svakom robu je dao mogućnost odabira. Mi smo čovjeka podučili, ukazali mu da imaju dva puta. Ima put za džennet, ima put za džehennem. I bujrum. Koliko je ljudi koji su vidjeli ovu plakatu pa nisu došli ovdje. Ima dobru volju da dođe ili da ne dođe. A i vi, nije vas niko natirao da dođete. Čovjek ima slobodnu volju. Ali koliko je Bošnjaka koji da su vidjeli naslovna, lepa, ružna brena, deset hiljada poniženih duša, eruzu billahi mine šeitan rađim, da bi po zna koji put pokazali da je to narod bez identiteta, Narod koji nema časti, ideš da slušaš onu koja je 94. pjevala, ubijajte balije, Allahu Ekber, ima li većeg poniženja, o Bošnjače, da ideš gledat ružnu brenu, jesi ponižen i sam se ponižaješ. Hajde Japanac voli Amerikanca, nikad i neće mu do sudnjeg dana zaboraviti što im je bacio atomsku bombu. A Bošnjo, svako 30 godina ga kolju, i opet zaboravlja. Euzu billah. Euzu billah. Wallahi, stidim se što pripadam tom narodu. Bio sam ponosan, alhamdulillah. Bio sam u armiji Bosne i Hercegovine sa 15 godina. I bio sam ponosan. Bio sam ponosan na to. Sada se stidim što sam bošnjak. Što imamo ljude da su se odaljili toliko odvjeri. da slušaju lepu vrenu, da slušaju cecu. Ima li većeg poniženja? Ja ne vidim većeg poniženja. Kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, kada govorim o ovim putevima, kaže nisam vidio čudnijeg primjera od džehennema, da spava onaj koji vježi od njega. Niti sam vidio čudni primjer od dženneta, a da spava onaj koji ga traži. Onaj ko traži vrijednu stvar nema kada spavat. I onaj koji bježi od vatri, on nema kada spavati. Braćo moja draga, još samo četiri pravila koja su nam potrebna kada govorimo o džennetu i džehennemu. Prva stvar, prva stvar treba da znate ovo što mi sada uživamo na Dunjaluku, ako neko već uživa, auta, mobiteli, montirači, bakarači i ostali, uživanja, to u odnosu na ahiret ništa, nula bodova, nula. Nije 0,1, nula, puna nula. Kaže alaihi salatu salam, primjer Dunjaluka prema ahiretu je kao primjer čovjeka koji zamoči prst u more. Nije to u čašu vode, u more. Pa neka pogleda, kaže šta će se vratiti na njegovom prstu, ništa. To je dunjaluk. I zato kada govorimo o džennetu, imajte na umu šta je džennet. To je džennet. Allahov poslanik prolazi jedne prilike pored krepane, uginule ovci. Pa kaže, ljudi, šta mislite koliko ona vrijedi kod njenog gazdi? No dok je baci, on ne vrijedi mu ništa. Kažu, sami ne vrijedi, Allah će ništa. Wallahi, wallahi, kod Allaha dunjaluk manje vrijedi nego što ova ovca vrijedi kod njenog vlasnika. Pa ne vrijedi ništa, bolan, bacio je. Smrdi mu kod kuće. Dunjalo smrdi. Kod Allaha ne vrijedi ništa. Kaže alehi selam. Da dunjalu kod Allaha vrijedi koliko krilo mušice. On bi, kaže, ne bi dozvolio nevjernicima da se ikada napiju vode na njemu. Druga stvar, sve što je na ahiretu, braćo moja draga, sve je bolje i sve je od, kvalitetnije od onoga što imamo na ahiretu. Također, Ahiret je čist od bilo kakvi mahani na koju, ima, koju imamo na Dunjaluku. Izvinjajem se na izrazu, ali svako od nas, iako se mi smatramo inteligentnim, pametnim, svaku stomaku da prostite ima neđaseta. Kućeš gori. I mnogo toga, žene, mjesečna, mjesečni ciklus i svašta nešto. Sline. I tako. Gibet, nemimet, na ahiretu nema toga. Sve je čisto, sve je lijepo. I zadnja stvar, razlika između Dunjaluka i Ahireta, koja je dovoljna, kada ne bi bilo druge razlike, bila bi dovoljna. Ahiret je vječan, Allahu akbar. Ahiret je vječan, a Dunjaluk je prolazan. Ma indekum jenfed, vama inda Allahi Ono što vi imate, prolazno. A ono što kod Allaha ima, to je vječno. La ilaha Allah. Je li moguće Allahati da neko onome što je prolazno da prednost nad onim što je vječno? Zato islamski učenjaci kažu razuman insan, razuman insan koji je operisan od šeitanskih do šaptavanja, nemoguće je da izabere put džehennema pored puta dženneta. Poslušajte ove riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Prije toga, braćo moja draga, poslije ćemo spomenuti te riječi Allaha baraka wa ta'ala. Zadnje što ćemo spomenuti, ovo je hadis najkraći da vidite kolika je razlika između dženneta i džehennema i ti počinjemo govoriti o opisu dženeta napokon. Kade se od Isu, kojeg je zabilježio Ibn Mađe od Enesa radijallahu ta'ala anhu. Poslušajte dobro. I ovo je dovoljno večerašnjeg predavanja. Kaže alihi salatu wasalam, doći će se na sudnji dan sa najbogatijim insanom na zemaljskoj kugli. Sve živo imu. Vile, jahte, mora, okeane, montirače, bakarače, sve živo ali je bio nevjernik. Kaže pa će uzvišeni Allah te barek i odala kazati uvedite ga samo u džennem izvedite ga. Samo ga uvedite nek vidi nek se vrati. Kada su ga uveli samo minuta povirio i vratio se. Na Dunjaluku sve imao, kurvo se koliko je tio, slušao muzike koliko je tio, sve koncerte i Brenine i Cecine i Michael Jacksona, sve slušao. Uživo, ma uživa. Vratili ga iz džehennema. Kaže, jesi li ikad Boži robe doživio išta fino? Nisam, kaže, Bože, nikad. Zaboravio sve. Valja gorit u džehennemu. A doveli, doveli muslimana, čovjeka koji imao najteža iskušenja. Sve na njega ide, svi mu sibeti, sve iskušenja na njega. I doveli njega, kaže uzvišnji Allah, uvete ga, samo u džennet ga. Jadnik sve, djeca, bolesna žena, oči, glava, siromašan, bijeda, sve živo na njega. Ko ona, ona, ona teladi, ona mala, kad je šuveljivo, nikako, sve na njega ide. Uveli ga u džennet, izveli ga. kažu njemu, jesi li Allah robe ikad ti išta doživio loše? Nisam, kaže gospodaru, nikad. Zaboravio Allah, samo ga uveli i izveli. E zamislimo da šta znači biti tamo i uživati. Allahu ekvar. Allahu ekvar. Ali, valja džennet zaslužiti. Pogledajte od samog početka kako se razlikuje dolazak džennetlija i džehennemlija. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَا جَهَنَّمَ زُمَرًا Oni koji nisu vjerovali, u džehennem će u gomilama ubacivani biti ko ovce. U džehennem, nema tu finog ponašanja. I šta, vi znate kada negdje dođeš, kako je razgledate te neko fino dočeka, izvolite gospodine, ti znaš da nisi gospodin, ali ti drago što ti kaže gospodin. I ti odmah znaš da je dobro, isto kad policajac se zaustavi, dok rekne Sela Malik, dobar je, naš je, znači sa njim će se lako dogovoriti. Kad ti kaže dobro jutro, moraš ti pokazivati lance i ostali bakarači, montirači, i opet ćeš, opet ćeš kaznu imati. E ovi kad ulaze u džahennem, odmah im kažu u startu, vječno ostajete i vječno ćete u njemu patiti. Nema više pregovaranja. A džennetljama Osika ledine taqavu inel dženneti A kada džennetlije počnu lijepo u skupinama ulaziti u džennet Kažu im meleki Selam alejkum To ti isto ono policajac kad ti odmah tebi lakše Ah, dobro je Bujrum, bujrum, uđite, kaže. Bujrum, čistite, čisti ste od grijeha i tu ćete vječno ostati. O, vječno, ah, Allahu ekber. Završena priča, nema više. Allahu ekber. To je, braću moja draga, sami početak, sami početak ulaska u džennet. Pogledajte, lijepo je znati, ovo je predavanje malo edukativnog karaktera. Ko će prvi u džennet? Prvi u džennet će ući Muhammed alaihi salatu wasalam. Neka znaju zapadnjaci, oni koji vrijeđaju najčasniju osobu, da će on pokucati na vrata dženneta kao što je zabilježeno u Buharinoj zbirci hadisa. Pa će mu kazat, mele, ko je? Kaže, Muhammed alaihi salam. Kaže, naređeno mi je da ne smijem nikome otvoriti prije tebe. Allahu ekber. Prvi koji će ući od ummeta, ummeti inače kroz historiju smo mi. Jesmo zadnji kroz historiju, ali ćemo prvi ući kao što je rekao Muhammed alihi salatu wasalam. A pogledajte jednu veoma bitnu stvar. Prva skupina ulazi ko? Muhađiri, siromasi. Na Dunjaluku, siromašni. Niko ih ne ferma, ali prvi u džennet ulazi. Kaže, doći će muhađiri, da ne ponavljam, sve hadise koje večera spominu su vjerodostojni. Da vas ne bi umaro, ko prenosi hadis, svi su vjerodostojni. Doći će muhađiri, siromasi na vraća i kucaju i oni. Kažu meleke, pa zašto to vi već riješili račune? Jesmo, kažiš, zašto da polažimo Mi nismo imali ništa. Mi smo samo, kaže, imali svoje sablje. I čekamo, hajja, el džihad. Čekamo da kažu, hajmo u borbu. I mi smo tako poginuli. Nemamo ništa mi više. Šta ću, zašto ću polagati račun? I oni 40 godina, kao što kaže alihi salatu sam, odoše uživaju tamo, vozaju se po džennetu, uživaju sa hurijama, sa djevicama, nema šta ne rade. Ha, oni bogataši za svaki fening. He, moraš ovdje iz Afrika platit. Ali oćeš tamo, Habibi. Nema tamo. Allaha mi, Allaha mi. Za svaki dinar, za svaki fening. Otkle je došao? Ulaz i izlaz, normalno. Ne, prvo kako zaradio, a onda gdje si potrošio. Zato ako si siromašan, nije nemoj da se žališ. Allaha mi će na sudnjem danu, oni koji su imali para, plakaće, čupaće sebi kosu. A, hoćeš na dunjalku da uživaš. E, budi spreman. Kaže alehi salatu wasalam u vjerodostojnom hadisu, ako si bolestan, ako imaš musibeta, ne brini. Kaže alehi salatu wasalam, poželjet će ljudi na sudnjem danu, oni koji su živjeli lijepo na Dunjalku, lijepo, jahte, montirači, bakarači, sve živo. Kaže, poželjet će da su im na Dunjalku u klještima čupali kožu. Kada vide kolike nagrade će dobiti oni koji su imali musibete. Nemoj da se žališ bolan, nemoj da ti je teško, samo gledaj u džennet, samo preda se. I završena stvar. Gliještima nek čupaju. Ja imam samo jedan cilj. Džennet! I završena stvar. Kada dođu, kaže na sudnjem danu, voljeli bi, pa što nisu i nama čupali? E nisu, sad ćeš ti odgovara za blagodati. Onaj si nama uvijek ga bolila glava, popio kafetina, pola apoteke. E, zato on ode, a vi pravo u džennet. Ti nisi trošio na, na ka, kafetine, trošio na Pepsi, trošio na ostale montirače. E, odgovarat ćeš, odgovarat ćeš svakako. Pogledajte, kazali smo ko će prvi ući, pokazali smo koja skupina će prva ući. Pogledajte ovog interesantnog događaja, moramo ga malo skratiti, pošto ja bolujem od one bolesti koju vi sve prepoznajete kod mene, da volim puno pričat. E, moramo malo skratiti. Ko će tu zadnji ući u džennet? Što je nama bitno ko će zadnji ući u džennet? Pa da vidimo šta je Allah pripremio najmanju nagradu u džennet. To je zadnji. I onda ćemo znati koliko vrijedi džennet. Kad znaš šta je najniža deređa, tada znaš šta je poviše. Kaže se od iskoj zabilježi ima muslim i postoji razno razne predaje, ja ću to vama sve nekako smontirati u jednu predaju. Kaže alihi salatu wasalam zadnji čovjek koji prelazi preko sira čuprije. Sira čuprija je postavljena preko džehennema i ko spadne spada u džehennem. Euzu billah, molim Allah da nas se sačuva. Zadnji čovjek koji ide preko sira čuprije, kaže Allahu poslanik, korak ide, korak padne, pa ga vatra malo sprži pa on pobjegne. Pa tako, gore, dole, puza, nazad, naprijed i prođe. Kaže, kad je prešao, okrene se vatri. Kaže, hvala ti gospodaru, niko nema veću nagradu na zemaljskoj kugli od mene. A okrenu prema džehennemu. I tako stoji. Kaže, gospodaru, molim te, možeš li mi samo dati da okrenim lice od džehennema, prži. Vidjele su žene kako kad pečeš tamo rumašce, pa otvoriš tam izrene, pa te zapahni vruće. Vruće, pogotovo ko nije naviku hodat po morima, pa nije, nema naviku onaj tih vrućina. Pa mu vruće. Gospodaru, kaže, okreni mi samo lice da sam okrenut prema džennetu. Pa mu gospodaru sliša. Kad on gleda, ovo je ljudi vjerodostojan hadisu su muslimu, samo ja to ovako vama približavam malo. On pogleda dženne, drvo, lijepo drvo, zeleno, veliko i izvor. Kaže, gospodaru, molim te da samo budem u hladu i da pijem vodu, da uživam tako. Kaže mu gospodar, robe, a šta ako ti ja to dam? Už mi više ništa traži gospodaru? Kaže, nikad više ništa. I on kaže, hajde, bismillah, Allah akbar. On uživa tu hladovina, lijepo, pije vodu, hladna voda. Kad tamo veće drvo, ljepši. On saburo, saburo, trpio, gledo, namigivo, gore, dole. Kaže gospodaru, molim te, mogli kako ono tamo drvo? Pa robe, kaže, jesi li obećao da nećeš više tražiti? A kaže Allah poslanik, a Allah zna da se on ne može strpiti. Zna Allah koliko su naše, kolike su naše granice. Pa jesi li Pa jesam gospodaru, ali eto koji kako može. Kaže, a hoćeš više išta, išta, išta, kaj neću više ništa, nikad, nikad, nikad, hajde. Kaže, on došao po drvo, on opet uživa, leži, spava, oh, treće drvo, veći, ljepši, on opet siroma, gledo ga, pa sok, Gospodaru, može li ikako ono drvo? Pa jesi li obećao? Jesam obećao, ali eto sad više nikad neću. Allah, kaže, a svaki put poslani kaže, Allah mu oprašta, to kaže, zna, ne može saburat. Znači, čovjek gladan i ti mu staviš sad ranu i kad njemu jest. Pa ti da se okrenuću pojezban, gladan, bolan, glad, glad. I nemoj, čovjek vidi ljepši glad. Treće drvo, došao do trećeg drveta, džennetska vrata ugledu i čuji on tamo ljudi u džennetu se smiju, šali se, igraju se. Kuš već im sibet. Rekao sam neću više ništa iskata, sad čujem ljude u džennetu. Kaže gospodaru, mogli i kako ja u džennet. Pa robe si rekao da nećeš više iskat. Gospodaru, mogu li kako u džennet? Pa ga uzvišeni Allah svojom milošću uvodi u džennet i pogledajte šta zadnji čovjek u džennetu ima. Uveo ga gospodar njegov u džennet i kaže mu Zamisli šta hoćeš. Evo sad šta vi njih zamislite? Pa sve što živo imaš, kažeš mi, daj mi čitav dunjaluk, kada ne nabrajam sve te artikle. Sve. Kad je on sve, kaže Allahu poslanik alihi salatu kad mu je više nestalo mogućnosti, nema više želja. Kaže Allah suvano je li to sve? Kaže jest. Kaže, imaš još toliko deset puta. Allahu akbar. Kaže ovaj čovjek, pogledajte razgovora. Kaže, gospodaru, pa jel se ti samo mi smijaješ, a ti si gospodar zemlje i nebesa. Pa se Abdullah ibn Mesud od svog hadisa nasmio. I kaže ljudima, pa što se ne smije, ne pitate što se ja smijem. Kaže što se smiješ? Kaže, ovako je nama poslanik pričao ovaj hadis. Pa se nasmio, a mi šutili. Pa kaže poslanik, zar me ne pitate što se ja smijem? Kaže, što se smiješ? Nasmijao sam se kako se Allah nasmijao onom čovjeku kad mu je rekao gospodaru se to samo ti smijaješ. Ne nasmijajem se, kaže s tobom ja sam gospodar zemlje i nebesa, radim šta hoću. Pa je on otišao onim svojim tamo dvijema ženicama što ga čekaju. Kažu one njemu, ovo su hadisi Allaha mi. Kaže, hvala Allahu koji te nama stvorio i nas tebi stvorio. Kad je on njih vidio siroma, kaže, nije Allah dao nikome u džennetu veću nagradu od mene. On siroma zadnji dole. Ali toliko fino, kaže, nikom Allah nije dao veću nagradu od mene. Allahu akbar. E sad mi svi mi rekli da da budemo najzadnji, zadnji, ali nemojmo moramo biti svi zadnji. Ako propadneš ne budeš zadnji, kućeš. Nema tu više popravnog. Zato nemoj vi kad budi zadnji. Poslanik kaže kada tražite džennet, traži Ferdeu samola. Pa ako ne budeš u Ferdeusu, ako dole dospadeš do onog zadnjeg, alhamdulillah. Nemoj ko traži, daj da budem zadnji, vidi koji smo mi. Ja sam pričao o Usanskom mostu, hoće i onda budu zadnji. Svi mi hoćemo da budemo zadnji. Ne možemo svi biti zadnji. Traži bolan Firdeus i to mi nas uči Islam. Traži Firdeusul Eala. Tome nas uči Islam da budeš muđahid, da budeš vojskovođa. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala Uđalni lil muttaqina imana. Kada odgaja mu'mine kako da dovi, ne kaže gospodaru, učim da budem bogobojazan. Allah mi to je dobro, da budeš bogobojazan. Ne, Kaže Allah te ta'ala kada dovite u Kur'anu, kuranski ajet, tražite gospodar učini me da budem vođa. Vođa, musliman, treba da bude ličnost. Treba nam Halid ibn Velid. Imamo mi balija koliko hoćeš na izvoz bolan, ne vrijede ništa. Ko stari papir i staro železo. Daj nam jednog, ali vrijednog. Jedan insan, Allahu poslanik, alaihi salatu wasalam, Allah ga poslao cijeloj planeti. Pa je, šta? okrenuo cijeli dunjaluk, jedan insan. Treba nam jedan i to je poruka Islama najveća kvalitet, kakav kvantitet. Kvalitet, braćo moja draga i cijenjeni sestre. Pogledajte, vidjeli ste kako je najblaža nagrada u džennetu. Ali hajmo malo samo, iako mi to neće biti običaj kako ne bi kvarili ambijent, ali treba, treba i pripasti, treba i zastrašiti. Sve nas Allah mi prvo mene, a zatim se vas. Tako isto je Talib, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu Amidža Allahu poslanika, on će biti u džehennemu, tako će biti kažnjavan da će imati samo nanule od vatri, a od tih nanula će mu ključati mozak. Kaže alihi salatu wasalam, to je najblaža kazna u džehennemu, a Ebu Talib misli da je najveća kazna. Ha? Hoćeš serija? Mmm, ne tri dnevno, četiri, jer problem ako mu jednu propustiš. Moraš sutra čekat kad će remitovat. Pa velaj gore, pa velaj dole, poremetiš, moraš posla na nije doći da i pregledaš. A, nek ti nam padne Ebu Talib. Nek ti nam padne Talib. Hoćeš kamatu. Hoćeš na more Bošnjo. E, nek ti ne Ebu Talib. Pobigni ćeš ti gore bolan. Usnijek ćeš se zakopat, nećeš ići nećeš ić na more. Neće ti biti vruće, ništa. Džennetska vrata, vraću moja draga, ulazi se u džennet. Treba da znate, inače, to je poznato i na Dunjaluku, da vrata određene zgrade i određenog objekta su proporcionalna. Smiješ imaš kuću 10 sa 10 i vrata u kuću 9 sa, sa 10? Pa ne može to, pa nas imaš široko previše. A isto tako kuća 10 sa 10 i sad osjećaš vrata pola metra sa pola. I kad god dođeš u kuću puzići, ulaziš i izlaziš. A kupiš sebi kakvu fotelju, šta ćeš sa njom? Ne možeš unijeti u kuću. Znači većinom vrata se stavljaju proporcionalno zgradi. Pogledajte vrata dženneta, zato sam vam to spomenuo. Ako znamo kolika su vrata, pa šta misliš koliki je džennet? Kaže alihi salatu wasalam, u hadisu kojeg nam prenosi poznati muđahid, vođa muđahida, Utbe ibn Gazvan, jedne prilike drži hudbu svojim muđahidima. Pa kaže, Utbe ibn Gazvan, nama je kazano, mi smo obavješteni, od koga? Od Muhammeda alihi salam, to je njihov učitelj. Oni su srekanili filozofa i tamo neki koji smatraju da je čovjek nastao od majmuna. Za njih je bio najveći učitelj Muhammed a.s. Kaže nama je rekao Muhammed a.s. da je džehennem toliko dubok da kada bi se kamen bacio sa vrha letio bi 70 godina i ne bi došao do dna. Kaže tako mi Allaha napunit će se. Ali je kaže nama također rečeno da su vrata, širina vrata dženecki 40 godina hoda. Kaže tako mi Allaha doće vrijeme kada će se ljudi gužvati na njima. Molim uzvišenog Allaha da nas učini od onih koji će se gužvati na tim vratima. Čovjek uđe u džennet. Pogledajte sad. Čovjek se vraća odnekle iz Amerike, ošao tamo jadnik, on nekoliko dolara zaradio, vraća se ovdje da se malo folirao. Kako on zna kako će se vratiti svojoj kući? Ako je lupam iz Sarajeva, dođe u Zagreb, pa iz Zagreba u Sarajevo, pa na Ide, zna. Ali Allah Želešanu u nama, minima nije ti ostaviti ništa nedorečeno. Da se čovjek već danas sekira, pa dobro, džennet velik, pa ljudi od Nuha alihi selam do danas, gdje će to sve biti, gdje ću ja naći svoju ulicu, svoje hurije, izgubit ću ih, pa šta ću onda, kuću bez njih. Kaže alihi salatu da se ne bi sekirali, jer mi inače se plavo sekiramo. Normalno, za ono što se ne treba da sekiramo. Ko će pobijeti, koliko će igrat, kako bi mogli zaokružiti tamo. Kaže alihi salatu wasalam, tako mi onoga u čoj ruci je moja duša, vi bolje ćete znati u džennetu gdje ti je mjesto, nego što znaš na dunjaluku gdje je tvoja kuća. Ne sikiraj se. Sikiraj se kako ćeš ući, a kada uđeš, značeš gdje je tvoje mjesto. Pazite, veoma bitna stvar kada govorimo o džennetu. Džennet ima deređe. Pogledajte na Dunjaluku ovih deređa. Imate, kaže, milionir, milijardir. Sirama. Nema ništa. Velika razlika između njih. Ali iako onaj milijarder što ima, Allaha mi, rekli smo malo prije to kod Allaha ne vrijedi ništa. Ali eto, kod nas na Dunjaluku vrijedi, ima, razlika je. Kaže Allah te barake wa ta'ala u Kur'anu suri Al-Isra. Pogledaj kakve su velike razlike među ljudima na Dunjaluku, a kaže na Ahiretu su razlike mnogo veće nego što su razlike na Dunjaluku. Kaže Ali Salatu Veselam u vjerodostojnom hadisu Onaj ko vjeruje u Allaha obavlja namaz i posti mjesec Ramazana. Pa gled, pazite, samo tri stvari. Onaj ko vjeruje u Allaha, obavlja namaz i posti Ramazan. Kaže, ući će u džennet, bez obzira išao u džihad, ili umru u zemlji u kojoj se rodio. Što znači ne išu u džihad. Hadis je vjerodostojan, moram ovo napomenuti, pošto ja znam ima nas neki tvrdoglavi, koji sad kad ti kažeš ne moraš ići u džennet, u džennet, on odmah kaže e, ovaj dan treba ga prekrižiti. Hadis je kod imama Buhari. Kažu asabi, Allahu poslaniće. Hajde, hoćemo li mi to sad kazivati ljudima? Možete kazivati ljudima, ali pazi, nemoj da pomislite sada to što će neko ući u džennet, da nema razlike između nje onoga išao i svojom krvlju ispisivao historiju. E, ne, ne, ne. Kaže, treba da znate da je Allah stvorio u džennetu stotinu deređa za muđahide. Razlika između svake deređe je kao nebo i zemlja. E sad idite govorite. A nije samo fora ući u džennet. Sto deređa samo za muđahide. Šta je poenta, braćo moja draga i cenni sestre? U džennetu postoje deređe. I čovjek će biti nagrađen shodno onome što je zaslužio. Taj džennet, la ilaha illallah. Pogledajte danas, odeš u zlataricu, čovo otvorio tamo metar sa metar neki ušnjaka, stavio i to sve kad bi volan ti napravio grudvicu jednu, evo ga šta je. I on je siromah bogat. A pogledaj džennet, kaže Allahom poslaniku alihi salatu wasalam, kaže Allahom poslaniće, u čega je izgrađen džennet? Nastambe u džennetu čega su? Kaže, cigla od zlata, cigla od srebra. A malter, je malter ko ovaj naš? Nije, ni to. Malter misk, Allahu ekber. Džennet izgrađen od zlata i od srebra. Jedne prilike Allah poslanik ušao u džennet i kaže, vidio sam dvorac potpuno od zlata. Dvorac! Pa nije to ona zlatarica naša mala. Nije, čitav dvorac. Kaže, kada sam ugledao, kaže melekima, kome je ovo, čije je ovo? Kažu jednom mladiću kureši. Poslanik je kurešija. ta poslanik, možda je to meni, ali neće da mi kažu direktno. Kaže poslanik, pa sam ja pomislio da je to meni. Toliko lijepo da poslanik misli da je njegovo. Kaže a poslanik, a kome? Kažu, Omerov je to dvorac. Kaže alehi salatu wasalam. I opet ti dođe neki zabludjeli insan i kaže Omer će u džahennem. E uzu billahi je šeitan rađim. Boži poslanik ti kaže Omer ima dvorac u džennetu i ti sad pokupio pamet cijelog svijeta i kažeš Ebu Bekr i Omer najgora dva insana na zemaljskoj kugli. Može li biti veći dalalet nakon toga? Ja ti garantujem nema. To je najveći dalalet da najveće sinove ovog ummeta smatraš da su otpadnici od vjerije. Kaže Allah poslanik, Omere, htio sam ući u dvorac, ali si mi nam i ti tvoja ljubomara, pa nisam ušao. Kaže Omer, Allahu ekber poslaniće, na svakog bi bio ljubomoran, ali kako na tebe da budem? Ali Allah poslanik poštovo njegove osjećaje. Braćo moja draga, džennet, džennetsko drvo. Imate u džennetu drvo. Svako od nas voli, jel da lijepo otići u hladovinu, odmorit se malo od ovih dunjalučkih iskušenja, grijeha i svega. U džennetu drvo, u džennetu drvo. Kaže Alihi Salatu Veselam u vjerodostojnom hadisu, kaže džennetsko drvo je toliko i njegov vlad je toliki da čovjek jahač, nije pješice, jahač, ne može to prejahati za stotinu godina. Allahu akbar, koja je to hladovina? Šaku pod glavu, udri brigu na veselje, ali daje se dokopat, daje se dokopat dženneta. Džennetski plodovi, džennetski plodovi, mnogo bi se toga moglo kazati o džennetskim plodovima. Jedan samo hadis, kaže Allah poslanik, alihi salatu wasalam, jedne prilike klanja, pa je u namazu nešto poslanik dolača. Nakon toga poslanik se odaljava od nečega. Kada su završili namaz, kažu mu, a sabi Allahu poslaniće, Vidjeli smo te na početku nešto kao da dohvaćaš, a nakon toga kao da bježiš od nečega. Kaže, vidio sam džennet. Allahu ekber. Gdje su bošnje koji kažu, niko tu nije došao. Vidio sam, kaže, džennet. I pokušao sam da vam jedan groz dohvatim iz dženneta. Da sam ga dohvatio, mogao bi vam biti do sudnjeg dana. A kaže, vidio sam i džehennem. Nikad takav prizor do danas nisam vidio. Zato sam bježao. Bježi Boži poslanik od džehennema i vidio sam u njemu da je najviše žena. La ilaha illallah. Allahova robinju, čuvaj se vatri džehennema. Vidio sam, kaže, da je najviše žena u džehennemu. Kažu asabi Allahu poslaniće, zašto? Kaže, zato što nijekaju. Kaže, šta nijekaju? Nijekaju Allaha. Nije. Nijekaju dobročinstvo. Kada bi jednoj od njih uradio dobročinstvo čitav život i sam jednom pogriješio. Ovo su riječi poslanika. Kaže ta žena, kao da mi nikad nisi ništa dobro uradio. Savjetujem, zbog skućenosti s vremenom, oni koji imaju vremena kada dođu kući, neka prouči suru El Waqi'a i neka pogledaju opis dženeta u suri El Waqi'a. Gdje Allah Đelešanu govori o tom voću pa kaže oni će biti u džennetu pored vode tekuće, usred voća svakovrsnog, koje će uvijek imati. Šta znači uvijek imati? Kažu mu Fesiri, pogledajte u nas. Dođe zima, a čovjek da mi bananu, isto trudna žena, čudava. Nema banana, ili ako ima skupe, tri marke, četiri, gdje ćeš odvojiti invalidska penzija mala. U džennetu banana tokom cijele godine, čitav život uvijek. Uvijek. Lena kutuatin, vola ne i nisu zabrani, pogledaj na Dunjaluku. Naiđeš taj ne tezge, pa ti se kivi pošmiga, ti se siroma oblizuješ. Nema, Habibi, ne može, šuške. A na Dunjalu što god poželiš, što god poželiš, evo ga. Tokom cijele godine, tokom cijelog na života u džennetu uvijek ima. To je opis <clears throat> džennetskog voća i samo jedan opis još. Poslušajte ove kuranske riječi koje nose u sebi mnogo koristi. Kaže uzvišenje Allah tebaraka wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كاجي uzvišeni الله تبارك وتعالى Onaj ko svoju knjigu na sudnjem danu dobije u desnicu, to je znak da je proložio ispit. Na sudnjem danu ko dobije knjigu u desnu ruku, položio je. Molimo Allaha da nam da knjigu na sudnjem danu u desnu ruku. Kaže pa će kazati onima na sudnjem danu Ha umukora u kitabije Evo vam moja knjiga čitajte ljudi ja sam položio ispit idem u džennet. فهو في عيشة راضية on ode u džennet zadovoljno će živjeti fi džennetin alije u visokom džennetu i pogledajte kutufuha danije a njegovi plodovi blizu. Sjediš u hladu, pogledaj sad, prahne ti ona banana, a ti u stanu. Ovo dok ti odeš na pijacu, pa dole dok vidiš one žene, pa do gore, pa dok zaboraviš ti na bananu i nije ti kod kući ni donji ništa. A u džennetu kutufu danije. Svi blizu plodovi, samo pružiš ruku, plod sam dođi. Allahu akbar, bismillah. Allah akbar, Allaha mi se valja potrudit, Allaha mi se valja potrudit. Pogledajte džennetskih rijeka, džennetske rijeke, Allahu akbar. Pogledajte na Dunjaluku, te stvari koje imamo u džennetu, na Dunjaluku imaju neke nedostatke, ali na Ahiretu nemaju. Kaže Allah subhanu wa ta'ala u suri Muhammed, Mithelu l'đenneti leti vu'ide l'muttaqun. Primjer dženneta koji je obećan bogobojaznima. U kojem će imati rijeke, kakve rijeke? Od vode ne ustajale. Ha, što ne ustajala? Pa Arapu kad kažeš voda ustajala. Oh, to be, Arab, to je njemu najveći musibet i nama. Zato kaže, ne ustajala voda. Hladna, lijepa, Allahu ekber. وَلَبَنٍ لَمْ يَتَغَيِّرْ طَعْمُهُ i mlijeko koje nije promijenilo svoj ukus. Što misliš imaš rijeku tamo danas, slatko mlijeko, a sutra već surutka. A ne, mlijeko nikako ne mijenja ukus. Allah akbar. Vino u anhar. Anhar min hamri lezeti li šaribin. I vino od koje glava neće boliti. je ovdje, Bošnja se naljulja. Hoda, on izgubio kompas, orijentire, pravi on osmice a na ahiretu piješ, ne boli glava. I zadnja stvar, min aseli musafa, med. Mi znamo u Sanskom mostu, tamo su ti medari glavni. Donese ti meda, pa u njemu iglica, pa neki trunja, pa gore, pa dole, pa ti pčela uleti mrtva, pa gore. Da... A u džennetu procijeđen mid, lijepo, fino, Allahu akbar. Kaže Allah subhanahu wa u ovom kuranskom ajetu suri Muhammed 15. ajet, je li taj džennet u kojem imaju ove rijeke, je li to isto i džehennem? U kojem će ostati ljudi vječno i piti uzavrelu vodu. O, uzavrelu vodu. Pogledajte u jednom majetu, balans Hej, čovjek za, o, piću ja meda, piću ja mlijeka, cijeli život ležim. A, ima i džehennem. U jednom majetu, da ne bi samo letio kao ptica s jednim krilom i hop u krugi na glavu. Trebaš sad dva krila da te strah od Allaha i da imaš nadu u Allahovu milost. Braćo moja draga, zadnja stvar od opisa i onda prelazimo zadnjih nekoliko savjeta. Ja sam vam rekao da imamo problem večeras. Džennetske ljepotice, la ilaha illallah. Džennetske ljepotice, svi se smiješi, svi su mi veseli. Allahu akbar. Mi ćemo u džennetskim ljepoticama kratko, jer ali neka bude slatko. Jer su knjige o tome napisane, predavanja održana i kaside napisane. Ibnul Kajim je napisao kasidu Nuniju gdje opisuje Huriju. Kad čitaš, da padneš u nesvijest. Mi ćemo spomenuti nešto veoma bitno, da napravimo komparaciju između Hurija i današnjih žena. Zašto? Allah Đelešanu ti kaže ovo je Hurija u džennetu. Zašto? Pa Allah zna šta muško voli. E zato neka sestra vidi pa imam li ja išta pri sebi što imaju hurije. Pa ne bi li ja nekako postala interesantna tim muškarcima. U smislu ne interesantna da se sad kinđuri gore dole. Ne, interesantna kao mominka. Idemo ja i moj čovo. Gdje? Nije u bola namore. more. U džennet hoćemo zajedno da idemo. Pogledajte opisa dženneta i hurija u džennetu. Kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala Fihinna qasiratu tarfi Fihinna qasiratu tarfi Len jatumith hunne insun kablehum vala džan. Allah, Allah, Allahu akbar. Kaže, u džennetu će džennetli imati ljepotice kakve? Kaže, gledaju, preda se. Allahu akbar. Sestra dođe, razgleda po nebu, gore, dole, ti sa njom pričaš, pa ti si roma stite kako ona gleda u tebe. Broj ona tebe, vidi jeste široki zubi, pa imaš li blombu, pa moraš se malo jače nasmijat, pa gore, pa dole, pa koje si ti boje oči, imaš li kakvi tamo mušica, sve život ti vidi. A šta je najdraži mu'minu? On dođe, sestra Sela Malik, a ona gleda, preda, to ne znači da je tu tužda, ne zna ništa, zna, školovana, ali čuva se, stidna Allahu Ekber. Stidna. A šta dalje kaže? Lem hun ne ins volađa. Ali nije, niko taknuo nije. Ni insan, ni džin. Allah, Allah, Allah. Niko. Žena hodala, ne bi Allah mi da koristim izrazem. Ali nema gdje nije bilo i nema koje nije diro i sutra tebi zapadne da je oženiš. E uzubila. Može se insan iskušati Allah nekoga žena bila gdje ne treba pa se pokajala. Ali prije toga zna da ne može tamo. I ti sutra ideš ulicom kad ide neki muškarac. Oh, da li je onaj ljubio, da li je onaj diro, da li je onaj sa njom spavao. Pa čitav život ti jadnik siroma čekat neko rekne, hej pa ja sam sad tom hodo, bolan znam i od A do Ž. E zato Allah u džennetu kaže niko i taknuo nije. Sestro, pa pazi čuvaj svoju čast. Pa kad imaš muža, sutra on znate niko takno nije. Kad te neko hoće taknut, bolje mu je nek takne tvog čovu oko. Jer on hoće poginit za svoju ženu koju niko dirno nije. On će poginit u sekundi. Zato što je ljubomoran. Ne da da iko takne njegovu ženu. Ali ako je to već vozovi prošli, ne imaš tu i plavo nikakvi. Druga stvar. Inna lil mutaqine nefazen hadaiqa wa a'naba wa kewa'iba etraba. Ja sam se već par dana razmišljao da li vam kazujem ove opise, Allah mene stid, iako islamski učenjaci to spominju u svim tefsirima. U džennetu će, kaže, imati džennetlije, bogobojazni, djevojke, djevice, godina isti. Ali to se prevodi djevice, pošto naš ovaj jezik takav je, kakav je. Ne može se to prevesti bukval, ne može se prevesti odgovarajući. Wa Množina od kaibe. Šta je kaibe? Kakve će to biti djevojke? Kaže, to će biti djevojke. Njihove grudi će biti tvrde. Tako to islamski učenjaci pojašnjavaju, pa čak navode primjere voća kakvo, ali ja to ne mogu vama više pojašnjavati. volim Allah da mi oprosti. Vratite se u tefsir ibn Kesira, Allah mi ovo nije ništa od mene. Tefsir ibn Kesira, džuz amme, prva sura, nebe i tamo ćete naći šta tu znači. Kaže uzvišeni Allah baraka wa ta'ala Inna inša'na hunna inša'a Feđa'alna hunna ebkaran uruben etraba sestro Evo tvoje nagrade Dođu sestre pa kažu šta to mi u džennetu imamo A govorit ćemo i o tome inša'Allah Stvaranjem novim, kaže Allah te barake mi ćemo njih, žene, koje su bile mu'minke na Dunjaluku, učinit ćemo ih djevicama. Ruruben, atraba, godina isti i mile njihovim muževima. Allahu ekber. To žena treba da bude mila svome mužu. Ne čovjek ide s posla kući, konta, ko će sad njoj na oči. Hej, kad je vidim, mrak mi padne na oči. Mila svome mužu, on jadnik ide s posla kod cukica, će ode kući, čeka ga žena. Mila mu, lijepa. Nije možda značiti Allah mi lijepa fizički. Lijepa riječ, čestita, odgaja djecu. Pazimo majku. Čuva njega. Ona sestra odi, dok Bog čuva, zatvori vrata, sestra na kafu. Moj nevelja, li tvoj nevelja, ni moj, kaže, gori od tvog šest puta. Allahu ekber. Ali to, nema to. I zadnji opis gurije kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala Fihinne hisan U njima će biti lijepe djevojke, djevice, je lijepi. Eto što trebaju naše sestre da hoćeš brata da pridrvojiš, niko te ne prosi gore dole. Samo lijepa narav, ćeš kako dolazi, lomi noge. Lijepa narav, meko, polako, polako, sabur, sve li... lijepa narav. U nas ti ženi jedno, ona tebi šest. Ali da ti rekla dvije, pa nekako taj neki balans gore dole. Ali znači lijepa narav, to je ono, znaš što se muškarci lijepe, ja ću vam to sad pokazati, to su naše neke slabosti. Žena lijepom naravu može čovjeka dotira da bude isto maca, da mjauče kao nje, mjau, nema ništa. Samo lijepa riječ, Allah mi. Pa svi vi znate da je tako. Ali kad se ona svađa s tobom, e, ko će biti sa šef? Ćeš tko koji je šef. Ali lijepa riječ, Allah mi ličeš ga malo prije, lavke kaže žena daj mi to i to, a žena ga samo odradi, kaže gdje si voljeni gore dole, on prede oko nogu, prede, prede, čoveče, ko mačur kakav. Lijepa riječ, lijepa riječ, moral Allah mi, tu muškarci padaju, tu muškarci padaju. Kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam i time ćemo završiti ovaj slatki govor. Kaže, kada bi izišla jedna žena iz dženeta, samo jedna, Allah, Allah, Allah, samo jedna. Kaže, osvijetlila bi sve što postoji između zemlje i nebesa i najpunila bi mirisom. Allahu ekber, mirisom. Pa žena treba da se mužu namiriši. Čovjek dođe u kuću, kaže, ženo, šta je neliko izbacio smeće? On još kaže, nešto se čuje. Pa šta je, pa ženo, namiriši se, malo u kući si, brate, Bog ti dao svako dobro. Namiriši se slobodno, kad iziđeš iz kući, normalno ne smiješ izlaz namirisano. A kaže, vrijednost njene mahrame na glavi je veća od Dunjaluka. Allah, jer pogledajte danas na Dunjaluku, žene naše pokrivene sestre, mahramu ima koliko? Deset maraka one turske pojeftine. Zamisli komparacije koliko je žena vrijedna u odnosu na tu mahramu. A zamisli onda razlike džennetska hurija. Njena samo mahrama vrijedi kod čitav dunjaluk. Pa koliko vrijedi ono što je u mahrami la ilaha illallah. Wallahi mnogo, wallahi mnogo. I zadnja stvar, braćo moja draga, interesantna i bitna stvar. Ljudi u džennetu kada budu, imat će priliku da sjede i da se prisjećaju onoga što su radili na Dunjaluku. La ilaha illallah. Sjediš tamo sa braćom, sestrama i kažeš, o, sjećaš se kad su nas oni proganjali, vehabije, vehabije, teroristi, a dvije nam bilo dodihalo, la ilaha illallah, ali iman, alhamdulillah. Ljudi će se sjećati Sibeta. Imate razgovor o tome, braćo moja draga, znači da neko ne pomisli da to ja vadim iz rukava sura Safat. Kaže uzvišeni Allah te barake wa ta'ala, zbog skučenosti vremenu nećemo citirati ajete na arapskom, Kaže, pa će džanetlije se okrenuti jedni drugima i razgovarati, prisjećati se onoga što su imali na Dunjaluku. Kaže, reći će jedan od njih, ja sam imao druga, pazite, ja sam imao druga koji mi je govorio, zar i ti vjeruješ da ćemo mi, kaže, nekad račune polagati? Ti dođeš danas u džamiju, ideš, klanjaš, pa i dođe onaj kaj, a to vi još idete u džamiju. Došao hađa na A joj, kaže meni, ovo sve nekako bezveze, ljudi, još na mjesec mi sad, kaže, džemreta rukama bacamo. On bi nešto kompjuterski enter, kamenčići da lete, gore, dole, tamo, vamo. Kaže, zar ti vjeruješ da kad postanemo zemlja, kad istruhnemo, da ćemo račune polagati? Pa im je rečeno, pa ste oni u džennetu razgovaraju. Kaže, ne sam imao jarana tako. Kaže, pa im je rečeno, ovdje se ne zna ko im je rekao, da li meleki, da li uzvišen. Hoćete li, kaže, da pogledate? Pa će pogledati, a on u džahennemu gori. Euzubillah. Kaže onaj što mu je bio jaran, tako mi Allah, malo je falilo da me nisi u propast bacio. Ti dođeš tamo jaran, ti u džamiju, on kaže, ma kućeš u džamiju, bola, nimaš vremena, kad ostariš. Kaže, malo je falilo da me nisi u džehennem. Hvala uzvišenom Allahu. Zato pazite, pazite, hiljadu puta pazi ko ti je drug. Bolje ti je da nemaš druga nego da imaš svakakvog. Onaj ko ti kaže ne trebaš u džaniju, onaj ko ti kaže ne trebaš nositi mahramu, onaj ko ti kaže da je nazadnost, konzervatizam u slijeđenju poslanika, otkači ga, prikriži ga sa sto seva, dilit, selam aleikum. Neću volan, hoću džennet. Hoću džennet Allahov robe. Neću da se poigrajem, nema tu popravnog ispita. Propo, kaže i Tito je propo, pa nek je Tito, ja nemam kad propadat. Ja jednom ako propadnem na sudnjem danu, nemam više popravnog. Hoće u bez popravnog.